Panigurado, kilalang kilala niya na si Maria Labo. May ibang naniniwala sa atin na siya ang reyna ng mga aswang. Ang istorya ni Maria ay kilala sa probinsya ng Iloilo, Capiz, Antique at Taclan. Mas nakilala siya sa kwento patungkol sa pagpatay nito sa kanyang mga anak at pagkain dito. Pero ito nga ba ang totoo? Maraming bersyon ang kwento ni Maria. Ayon sa isang kwento, pulis ang mister ni Maria at mayroon silang anak na apat na lalaki. Hindi masagana ang buhay ng kanilang pamilya kaya nagdesisyon si Maria ang mangibang bansa upang magtrabaho. Napadpad siya sa England bilang isang katulong at caregiver. Ang hindi niya alam, pampira ang kanyang amo. Ang madalas na hinihingi ng kanyang amo sa kanya ay half-cook na atay. Matapos ang ilang buwang paninilbihan, nagkasakit siya kaya nagpa siyang umuwi na lamang. Ang hindi niya alam ay nakakain siya ng dugo ng kanyang amo nang hindi sinasadya. Ilang buwan matapos na umuwi, nagluto ng masarap na ulam si Maria. Habang kumakain, itinanong ng kanyang mister kung nasaan ang kanilang anak. Ang sagot niya, andyan lang mga ito. Hindi naman ito binigyang pansin ng kanyang mister pero nagulat ito nang magbukas ng refrigerator at nakita roon ang ulo ng anak na nakalagay sa isang kahon. Ang ibig palang sabihin ni Maria na nandyan lang ay nasa loob ng ref at ang kinakain nila ang laman loob nito. Sa galit ng kanyang mister, kumuha ito ng malaking kutsilyo at hiniwa ang mukha ng kanyang misis. Nakataka si Maria at sinasabi na nagpalipat-lipat ito ng lugar upang maghanap ng mabibiktima. May isang kwento naman na si Maria ay pumunta sa Canada para maging caregiver. Kagaya ng naunang kwento, ang amo nito ay isa ring vampira. Noong namatay ang kanyang amo, pinasa sa kanya ang sumpa o kapangyarihan. Dahil na din sa kanyang sitwasyon, umuwi ito ng Pilipinas at dito na nga naghanap ng laman si Maria. Isang araw, umuwi ang asawa nito na isang pulis at hinanap ang mga anak. Si Maria hindi sumagot at tinuro lang ang kanyang niluluto. Noong tinignan ito ng kanyang asawa, nakita niya ang kanilang mga anak. Sa galit nito, kinuha ang isang bolo at initak sa kanyang asawa. At dito na nga nabansagan ang pangalang Maria Labo. Subalit, kagaya ng naunang storya, nakataka si Maria. Nagpunta sa Visayas at sumunod sa Mindanao naman. Kagaya ng isang tipikal na aswang, may kakayahan itong magpagong anyo. Minsan lumilitaw ito bilang isang napakagandang babae, minsan naman isang matanda. Kagaya ng dalawang naunang storya, ang pangatlo ay malaki ang kahalintulad dito. Si Maria na pangasawa si Damian, isang pulis at naninirahan sila sa Western Visayas at nagkaroon ng dalawang anak gustong makatulong ni Maria sa kanyang pamilya kaya sumubok itong mag-apply ng trabaho sa Dubai. Nagtagumpay naman si Maria sa kanyang paghahanap at nakapunta sa Dubai. Subalit, isang taon matapos nito, pumalik si Maria. Pagbalik ni Maria, dito na nagkaroon ng kababalaghan sa kanilang komunidad. Isang patay na bata ang natagpuan. Butas ang tiyan nito at ang kanyang laman loob ay para bang kinain. Isang araw, umuwi si Damian. Nagtataka ito kasi hindi siya sinalubong ng kanyang mga anak. Habang si Damian todo paghahanap sa kanyang mga anak, ang asawa niya naman na si Maria, chinachap-chap ang isang karne at ang dugo nito ay nagkalat sa kanya. Si Maria nakafocus sa kanyang ginagawa. Tinanong ni Damian kung nasaan ang anak nila. Sumagot si Maria at sinabing kumain muna at masarap ang kanyang hinanda. Pinupursige ni Maria na kumain muna ito at tigilan muna ang paghahanap sa mga bata at sinabing i-enjoy muna ang kanyang niluto. Umalis si Maria para makakain si Damian. Maya-maya pa, nakarinig ng mahinang pag-iyak si Damian at nanggagaling ito sa ilalim ng kanilang lamesa. Noong tinignan nito ni Damian, ang isa nitong anak nagtatago at nakatitig sa ref Agad tumayo si Damian at tinignan kung anong meron sa ref. Pagbukas nito, nakita niya ang mga parte ng katawan at isa dito ang kamay ng kanyang panganay na anak. Dahil sa natuklasan, agad na tumakbo si Damian sa kanyang bunsong anak para tignan ito pero wala na ang sanggol. Agad kinuha ni Damian ang polo at hinanap ang kanyang asawa. Dito, nakita niya si Maria nakaluhod at para bang may kinakain. Noong tumingin ito sa kanya, dito niya nakita ang kinakain ni Maria. Ito ang kanilang sanggol. Dahil sa galit, agad niyang initak si Maria na siyang tumama sa mukha nito. Si Maria Labo ay inahalin tulad sa isa pang kilalang urban legend na Bloody Mary. Kapag ang isang tao ay naalala siya o hindi naman kaya binanggit ang kanyang pangalan ng alas tres ng hapon o madaling araw, si Maria Labo ay bibisita sa taong yon at kukuhanin niya ito. Mula nang naging malaganap ang militarisasyon sa kanayunan, naging magulo na ang probinsya ng Sorsogon. Walang masaganang ani ang mga magsasaka at mangingisda. Maraming maliliit na negosyo ang nagsara. Hindi makapasok sa eskwela ang mga bata. Halos hindi na nga makalabas ng mga bahay ang mga tao lahat naghihintay na lang mabagsakan ng isang bomba para sabay-sabay na mamatay. Maliban kay Maria Labo. Malapit sa paanan ng bundok, malayo sa kabayanan, nakatira sa maliit na bahay na yari sa kugon at kawayan ng mag-asawang Maria at Ermin Labo. Mayroon silang dalawang anak, sina Pablo at Rosalinda. Si Ermin ay isang magsasaka habang si Maria naman ang naglalako ng mga ani sa kabayanan. Mula nang mawalan ng ani ang kanilang kulayan, ipinasya ni Maria na sumama sa kaibigang naghahanap ng domestic helper papuntang Espanya. Naisip niyang mas marami ang kanyang kikitain sa pagtatrabaho sa ibang bansa kaysa sa paglalako ng gulay na hindi na nga niya nagagawa dahil sa kaguluhan sa kanilang bayan. Isinangla nila ang kanilang lupang sakahan at ang kinatatayuan ng kanilang bahay para pambayad sa kanyang placement fee. Pagkalipas ng tatlong buwan, lumipad si Maria papuntang Espanya. Sa isang lumang mansyon, sa isang bayan na malayong malayo sa syudad, napadpad si Maria. Bumaba siya mula sa isang karag-karag na bus sa tapat ng isang malaki at lumang-lumang gate na bakal. Napupuluputan ito ng mga gumagapang na halaman. Ayon sa agency na nagpadala sa kanya, Isang matandang lalaki at isang katiwala na lang ang nakatira sa mansyon na kanyang pagtatrabahuhan. Pumasok siya sa gate na bahagyan nakabukas. Tanaw niya mula sa kinatatayuan ang kulay abong mansyon. Bago makarating roon, kinailangan munang maglakad ni Maria ng halos dalawang kilometro. Malikabok ang daanan na nililinyahan ng malalaking puno sa magkabilang tabi. Pagdating sa tapat ng mansyon, Nagkulat pa si Maria nang makitang halos tatlong beses na mas matangkad sa kanya ang pinto ang gawa sa matigas na kahoy na may mga ukit-ukit na ubas at mga bulaklak. Gawa sa batong buong mansyon. Napansin niyang halos hanggang tuho niya na ang mga damo sa bakuran. Halos mapuno na rin ang mga gumagapang na halaman ang kanang bahagi ng mansyon. Kumatok siya gamit ang bilog na bakal na nakasabit mula sa sabitan na hugis ulo ng leon Tumingali nga siya. Nagpabaka sakaling may tao siyang makikita. Ngunit walang sumalubong sa kanya. Matapos ang halos limang minutong paghihintay, usang bumukas ang pinto. Bumukas ito ng mapagal na mabagal at kumawa ito ng nakakarindi at nakakangilong ingay na parabang matagal na itong nakasara at noon na lamang nabuksan. Wala siyang nakitang tao sa loob. Hindi niya nakita matandang lalaki na kanina pa siya taimtim na tinitignan mula pa lang nang pumasok siya sa gate at maglakad patungo sa bahay. Hola, como estas? Pati sa kanya ng isang lalaki mula sa kalimang bahagi ng mansyon. Napaigtad si Maria sa gulat. Hindi niya inaasahang lalabas na ng biglang isang lalaki na may magarang kasuotan. Soy Eduardo, que te llamas? Hindi alam ni Maria ang isasagot. Comprendes Espanyol? umiling-iling na lamang si Maria. Kung hindi man wala, katiting lamang ang kanyang nalalaman sa wikang Espanyol. Tinignan muna siya ng lalaki bago nagpumilit magsalita ng Ingles. Hello, hello. Si Eduardo, ang katiwala ng mansyon. Matagal-tagal na rin siyang naninilbihan doon. Nagbabalak na rin siyang umalis, ngunit hindi niya yun magawa hanggat hindi pa niya napipili ang tamang babaeng mag-aalaga sa kanyang amo inabot sila ng kalahating araw para lamang libutin ang buong mansyon. Inisa-isa nila ang bawat kwarto at sa bawat kwarto, ipanyaliwanag ni Eduardo ang mga takdang gawain ni Maria. Pautal-utal na Ingles ang ginamit ni Eduardo. Maging iyon ay hindi gaanong naintindihan ni Maria. Yes, hambre? Eh, are, are you eh, hindi alam ni Maria kung ano ang isasagot kaya tumango na lang siya. Nahalata ni Eduardo na hindi naiintindihan ng kanyang kausap ang sinasabi niya. Doon niya nalaman na tagpuan na niya ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Senor Gustavo wants to eh, hablar, eh, speak to you. Tatlong buwan na rin nagtatrabaho sa mansyon si Maria ngunit hirap na hirap pa rin sila magkaintindihan at magkausap mas madali na lang para sa kanilang magsanyasan. Sa loob ng tatlong buwan na yun, dalawang beses pala nakapasok si Maria sa kwarto ng among si Gustavo. Sabi ni Eduardo sa pautal-utal na tagpi-tagting kwento, si Gustavo ay matagal nang may karamdaman. Masela ng kalagayan nito kaya hindi pwedeng makita ng maraming tao. Nung unang pagkakataon na nakapasok si Maria sa kwarto ni Gustavo, halos hindi rin sila nagkita Ipinakilala lang siya ni Eduardo, ngunit doon lamang sila nakatayo sa pintuan. Matilim ang bahagi ng kama kung saan nakaratay si Gustavo, kaya hindi halos na aninag ni Maria ang mukha ng matandang lalaki. Noong ikalawang pagkakataon, nakapasok at nakalapit ang si Maria kay Gustavo. Kinuha niya ang arinola sa tabi ng kama ng amo. Kulukulubot na ang balat nito. Maninipis na maninipis na ang mga puting buhok sa ulo halos puti na lahat ang mga mata nito. Bago siya umalis, tinanong si Maria ni Gustavo. Mahinang mahinang boses ito at halos hindi na marinig ni Maria. Are you Filipina? Tumango si Maria. Naintindihan niya ang tanging tanong na itinanong sa kanya ng amo. Ah, si, si, senyor, Gustavo, I am a Filipina. Nagtaka si Maria Iniisip niya ang mga posibleng dahilan kung bakit siya pinatawag ni Gustavo. Kayong nariyan naman si Eduardo para ibigay anuman ang pangangailangan ng amo. Iniwan niya ang nililinis sa kusina para pumunta sa kwarto ng amo. Bago pa makalabas ng kusina, pinaalalahanan pa siya ni Eduardo. Maria, nun ka, eh, do not go out of the room if Senor Gustavo eh, is not sleep yet, okay? Parahang kumatok sa kapumasok si Maria sa kwarto ni Gustavo. Lumapit siya sa matanda. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Gustavo. Kapadong kabado si Maria. Hindi man lang niya nakulaan na ang pagpasok niyang iyon ay ang kanyang huli. Dahil sa paglabas niya, hindi na siya ang dating Maria. Malaki ang nagbago sa pamilya ni Maria simula nang bumalik siya galing Espanya. Dalawang buwan na rin ang nakakaraan mula nang bumalik siya sa bayan nila sa Sorsogon. Ingit na ingit ang mga tao nang dumating siya. Apat na buwan lang siya na malagi sa Espanya ngunit marami siyang daladalang pasalubong. Marami siyang talang mamahaling mga plato, kubyertos at mga gamit Nabawi nila agad ang lupang isinanla at nakapagpagawa sila kaagad ng bagong bahay. Ngunit, ang pinagtataka na lahat ay kung bakit ni hindi man lang nila nakita si Maria na lumabas ng bahay. Lagi silang nag-aabang na luluwas sa bayan si Maria ngunit hindi man lang nila ito matsyempuhan. Gayon din si Ermin at ang kanyang mga anak. Takang-taka sila sa panlalamig ni Maria sa kanila hindi ito gaano nagsasalita bagamat nananatili pa rin itong maasikaso at mapagbigay. Kapag gabi, sa kama, naririnig ni Ermin ang impit nitong pag-iyak. Kapag hinahawakan siya ni Ermin para amuhin, napapaso ito dahil sa sobrang lamig ng kanyang katawan. Para siyang yelo sa lamig. Kinukumutan siya ni Ermin at niyayakap ngunit pakiramdam nito para lamang itong yumayakap sa hangin. Isang hating gabi, napabalikwas si Ermin nang marinig niyang pumapalahaw sa bintana si Maria. Nang magmulat siya at hinanap ang asawa, nagulat siya nang makitang duguan ang katawan ni Maria. Laslas ang leeg nito at sumisirit mula doon ng napakaraming dugo. Hindi siya nagpahalatang gising bagamat takot na takot siya Nakita niyang tumagos sa pader ang katawan ni Maria. Nagilabot si Ermin. Nagkunwari siyang tulog nang lapitan siya ng kanyang asawa. Alam niyang nilapitan siya nito at tinitigan ng kanyang mukha. Naaamoy ni Ermin ang lansa ng dugo at ang amoy ng naaagnas na katawan. Ipinagdasal niyang sana panaginip lang ang lahat. At kung bangungot man, sana magising na siya. At sana maging normal pa rin ang lahat. Paggising niya kinabukasan, wala na si Maria sa kanyang tabi. Hinanap niya ito sa buong kabahayan ngunit hindi niya na ito makita. Tinanong niya ang kanyang mga anak kung nakita nila si Maria ngunit hindi nila ito nakita simula nung nakaraang gabi pa. Ikwinento ng kanyang dalawang anak na nanaginip silang nakita nila ang kanilang ina na umiiyak sa kwarto nila. Tuguan ang katawan nito Nasnas ang leeg at sumisirit ang dugo mula dito. Nilapitan sila at hinalikan ng kanilang ina. Tapos, pagkising nila, walang anumang bakas na nagpunta nga roon si Maria. Kinilibutan si Ermin. Pare-pareho nilang nakita si Maria na nakarang gabi sa pare-parehong sitwasyon. Takang-taka pa rin siya kung saan naroon ang kanyang asawa. At habang tumatagal, lalo siyang kinakabahan sa mga bagay na maaari niyang matuklasan. Mag-aalas 7 na ng gabi, wala pa rin si Maria. Nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Dali-daling tumayo si Ermin para pagbuksan ng pinto. Inaasahan niyang si Maria na yon. Ngunit, ng kanyang pagbuksan, bumungad sa kanyang dalawang lalaking dayuhan ang dalawang lalaki mula sa Spanish Embassy. Ibinalita nila na noong isang araw, matagpuan ang bangkay ni Maria Labo na naaagnas sa ilalim ng kama ng amo nito sa Espanya. Ang amo na si Gustavo ay isang makaling na doktor na nabaliw dahil iniwan ng kanyang Filipinang asawa. Nasa mental hospital na si Gustavo habang ang katiwala naman nitong si Eduardo ay nakakulong sa pagtatakip sa krimen ng kanyang amo. Hindi makuhang magsalta ni Ermin. Titigan niyang buong kabahayan. Iniisip niya kung paanong patay na si Maria ng mahigit dalawang buwan. Kayong daladala pa niya mga pera at kagamitan na nakikita niya sa paligid ng bahay. Hindi siya naniniwala sa dalawang lalaki. Pinalis niya ang mga ito at pinagsisigawan. Hinintay niya si Maria Iniisip niyang nagbakasyon lang ito at babalik rin pagtagal-tagal. Hinintay niya ng hinintay ang kanyang asawa. Pagkalipas ng isang linggo, tumating si Maria. Pero isa na itong naaagnas na bangkay. dahil din sa pasalin-salin na kwento, ang storya ay nagiba. Pero iisang impormasyon ang hindi nagbago, ang kanyang pangingibang bayan. May iba pang kwento na ti umano si Maria Labo ay nirip at sumumpang maghihiganti habang ang iba naman nagsasabi na nakuha niya ang kanyang kapangyarihan sa ibang bansa na ipinamana sa kanya. May iba rin na naniniwala na hindi aswang si Maria Labo, bagkus isang kanibal. Dahil na din sa paiba-iba nitong storya na walang kredibilidad nito. Hindi ko masasabing ito ay totoo o hindi pero isang matibay na ebidensya na ito ay isang kwento lamang noong bumisita ang GMA sa nasabing lugar nila Maria at Timian. Dito, kinumpirma ng mga pulis na walang ganong pangyayari kahit ang barangay nagsabing walang ganong nangyari na kanilang nabalitaan. Tagdag pa ng kagawad, kapag may palita sa barangay ay ganitong nalalaman ng mga tao pero sa kaso ni Maria Labo Sadyang walang ganong pangyayari. Yung balita dito pag sa barangay nangyari, alam talaga ng lahat. Ang tungkol naman sa sumpa na Bloody Mary, dito masasabi ko na hindi ito totoo. Isipin nyo naman sa dinami-rami ng taong pwedeng magbanggit ng pangalan niya, sino ang uunahin niya dito? Isa pa, dahil niya pa signal ng smart o globe pagdating sa ganun. Ano yun? Lahat naririnig niya? Ayan mga boss, ang urban legend patungkol kay Maria Labo. gusto nyo pong i-download at i-share ang video at i-post sa Facebook, please do so. Pero I would suggest po sana na have them check the channel out o i-link nyo pong YouTube channel na to. Kung meron naman pong questions, wrong information sa video, comment it out mga boss and I will compile and pin it. Hindi naman po kasi ako perfecto so meron at meron time na magkakamali talaga ako. Sa mga may gustong i-topic, please see the request form po na nasa description. Minsan kasi nawawala na sa kawalan ng mga request kapag nasa comment section lang. Kaya naglagay po ako ng request form para mas malinis ang mga requested topics. Again, maraming salamat mga boss.